Дядька у вільні. І не спынілася машына, а ўжо пайшла мітусяніна. Хватаюць клумкі пасажыры, пад руки б'юць зайцы, праныры. Паны складаюць чамаданы, лупкі коробкі, дзе схаваны паненак розныя прыпасы для завівання, для падкрасы, каб э, трохі зменшыць перашкоды пахіпкі матухны прыроды. Сред люду рознага і панства і між усякага ўбранства відна і дядзькава апратка, пельчак і шапачка аладка. Машына стала, валіць валам люд у тунелі пад вакзалам, А зімы дядзька цісне збоку, ад шэрых світ непадалёку яшчэ ніколі дядька з роду не бачыў гэтулькі народу паноў чыноўнікаў багатых таких таўшчэразных пузатых что можна б смело з'есці булку каб абысці гэту качулку і выступаюць таким тузам ідуць не бачаць ног за пузам аж дол каменны чуть не гнецца як студень карка яго трасецца. О то паной, Божа мілы, якія гладкія і хрылы, якія вусы і бароды, паставіць бы іх у агароды, Не вераб'і, ні вароны не смелі б сесці на загоны. І процьма та ж іх тут якая, у мыслях дядька разважае, а морды зяюць як под лакам відаць жывуць яны со смакам а взять паненок ажно ну зяюць і ходзяць долу не чапаюць так лёгка плытка далікатна як бы матыль той акуратна ды што рабіць да чушкам бруку у гэтым іх уся навука Растуць як краскі у добрай долі, не трэба ісці з сярпом на поле, дзе праца ўсю красу знімае, ржышча ногі пробіваю. Ідзе наш дядзька і баится, каб часам як не памыліцца і не ступіць каму на ногі, каб не збіць каго з дарогі. А боты падлы, ну відочна, не так як людды, ідуць нарочна, на ўвесь вакзал грымяць нас самі, як конь потоку капытамі. Дзівіўся дядзька тут нямала, ідучы тунелем да вакзала як хітра мудра збудавана як чыста хораша прыбрана колькі вулачак і ходаў палітурованых усходаў там у гары над галавой ідуць вагоны чарадою о хітры свет на штукі здаўся Тунель тым часам раздзяляўся і вал сярмяжнага народу ідзе да правага праходу. Паны налево важна садзяць, дзе іх сярмяжнікі не здрадзяць ні пахам дзёгцю, ні карчагі, ні відам латанай сярмягі. Як выйшаў дядька наш з вакзала, Яму ж моташна нейк стала, такое пекла шум страшэнны застой паветра і дух дрэнны народ таўчэцца каля конкі по бруку б'юць падковы звонка грымяць павозкі буды колы аж просто глушаць балаголы і гэта процьма всякихх зыкаў злілася ў гол Адзін вялікі дзень непрывычкі вуху цяжка, Дзе б'юць па сэрцы яны важка. Снуе народ, як на пажары, пад ім аж гнуцца тратуары. Эй, Божы люд, якая сіла! Цябе віхрамі закруціла, куды ты ідзеш, чаго шукаеш, які ты ў сэрцы смутак маеш куды вядзе твоя дарога чаму задумай трывога пячаць на твар твой палажыла чаго глядзіш ты так няміла Няма ў тваіх вачах прывету, як бы не рады сонцу свету, ідзе народ, як хвалі мора, як хмары ў небе на прасторы адны другім, усе чужыя. Ідуць старыя і малыя, ідуць шнурую чарадою, заняты кожны сам сабою. І дядзька з гэтым людам зліўся, як зерня ў зернях загубіўся. Быў дядзька ў пушчах у барох і расчытаць іх голас мог і старасветскімі дубамі каротка знаўся як сябрамі, А тут адзін, бо ўсе чужыя, не знаеш, хто яны такія, і сам для іх ты чужаніца. На камяніцы камяніца не згледзіш неба край за імі і ціснуць сценамі сваімі. Ідзе так дядзька і па бруку адзін за десять робіць груку. А дзе ж той банк карціць пытанне так, правандруеш да змяркання сам туды не попадзеш і толькі дзень дарма звядзеш Да і дядьку страшно прыступіцца спытаць людзей ён тут боится бо все такія надзіманы хоть бы твар один рахманы або свой брат мужик трудяга нідзе не светится сярмяга дядька наш стаў прыглядацца у каго б дарогі запытацца бо ён зрабіў одну ўжо спробу спытаў чумазую асобу дыктае так яму сказала что <clears throat> лепш бы ёй няхай зарвала тут дядька кроку подбавляе и і пана з цэшкай наганяе ступіў яшчэ ён колькі крокаў да пана коціцца ён бокам а пан не бачыць ці не хоча глядзець як дядька наш клапоча і ў ім патрэбу дужа мае ідзе і палачкой махае тут дядька трошачки прыгнуўся рукою пана дакрануўся «Э, скажи паночку як далёка зямельны банк пан не кінуў вока на дядзьку скрыва так і строга спытай аб тым гарадавога сказаў і кроку пан прыбавіў як бы пытаннем абняславіў яго наш дядька прад панамі прад тымі вось капелюшамі от то завіў настрою лыжы Хе, як бы чартяка той ад крыжа Анточ сабе сам усміхнуўся і на ўсе бокі азірнуўся, як бы хацеў сказаць: Глядзеце, якая цаца зяе ў смецці. Памалу стаў ён разглядацца. Э, што няма чаго баяцца. Ідзе вальней, глядзіць смялей. На сэрцы стала весялей, трохі карк ён падымае на крамах, вывески чытае. Нядарма ж дядька быў у школе навуку ведаў ён даволі. Ды перабраў ты дядька меру, на слуп узбіўся на халеру, ды так падлу штурхануўся, што свет яму перавярнуўся, на брук зляцеў ён з тратуару, перакруціўся разоў пару і так, каб брук бядак загасіў, Траха манеркі не расквасіў. Ды да дядзька борждзенька схваціўся, З нячэўку ён ашаламіўся, як той шчупак папаўшы ў нерад, не знае ён дзе э, за э, дзе перад. Вы падай цябе агні спалілі на які чорт, слупоў набілі, гаворы дядзька сам сабою пыл абіваючы рукою. І тут ён толькі азірнуўся глядзець, У кут глухі упхнуўся сцяна прад ім і сцены збоку пярод не ступіш ані кроку, прапала вуліца ды годзе. Таўчацца дзядзька як у бродзе той сом прыціснуты плытамі, што ў букце век жыў пад карчамі. Бадуй ты спрахла. Дзе ж дорога? На гвалт крычы гарадавога, Куды нелёгкая загнала. Аж просто дядьку страшно стало. І з перавулачка глухога ідзе шукаць гарадавога, ідзе, і город проклинае. Падшыбла злость яго такая, што каб прымеў бы, взяў салому ды да пад паліў бы ўсе хоромы, бо ўсе дарогі загрузілі і свет яму тут зачынілі. Мінут праз колькі з перавулка на свет ён выбіўся, дзе гулка нясліся зноў страшэнна зыкі, дзе горад гуў, много языкі. Цяпер наш дядзька не чытае, а больш пад ногі паглядае, ды кіне вока ці не блісне, жаданы шнур ды далей цісне шукае дядька наш як бога у людской галде гарадавога а, а вось ён стаіць плячысты і погляд кідае празрысты стаіць як той пастух над статкам і наглядае за парадкам на тое ж горад і губерня тут у з тротуара дядька верне ідзе за брыль здалёк бярэцца дзень добры «Э, кажа як вядзецца яшчэ крок бліжэй подступае а латку шапку падымае скажите як мне ў банк попасці мне э, па зямельнай трэба часці А вось як пойдзеш чалавеча таму касцёлу насустрэчу там будзе вуліца направо пачаў казаць служака бравы ты правай вуліцы трымайся там другога запытайся і скора банк той будзе блізка скланіўся дядзька яму нізка бо надта ж добрым паказаўся і так ён дядзьку спадабаўся што калі будзе ўсё шчасліва то вып'е з ім хоць пару піва і з'езд з ім разам кусок сала і весялей зноў дядьку стала. Зрабіўшы два-тры павароты людзей, спытаўшы раз моў соты, спыніўся дядька каля банка, дзе ўсходы чыстыя, як шклянка, шырокі крок яго стрымалі і ў душу страх яму нагналі. Стаіць наш дядька ў задуменні, не смею ўзняцца на ступені. Баится ён мужычым ботам прапахлым дзёгцем здорам потам тут э, наслядзіць або на пляміць. Лепш іх не знаць, няхай іх цяміць. Ступіня так падымуць сварку, ды на барыш дадуць пакарку. І гэта іх як здань ліхае спакой ад дядзькі адганяе. Іх Нешта злое, темень сіла, што душу дядька умуціла, іх гэта тое, што варожа і ў рог барані сагнуць можа. Ты дядька страх перамагае, ён шапку загадзя знімаю па ўсходах чыстых, як мурашка, паўзеў гару, ступае цяжка, Забіты дух яго вякамі ўжо чуе страх перад панамі. Прасторнай чыстай светлай залі паны туды-сюды існавалі, развязна, моцна гаманілі, цыгары доўгія курылі, а дзе каторы шарганецца, каля яго прыслужнік трэцца і падае яму адзенне, а сам пакора і жычэння. А пан тою руку ткне ў кішэню яму дзясёнтку суня ў жменю. Прыслужнік, ну чуть не прысядзе, аж смех бярэ на гэта глядзя. Алей паны! Не ўсе тут роўны, адны з іх круглы, як броўны, ідуць спаважную перавалку другие выпетрылі ў палку адны трымаюць нос высока другие ўдол спускаюць вока апроч паноў у гэтай залі і мужикі в кутках стаялі і людзі простага больш звання таўкліся ў банку ўжо адарання між імі гоман ціха вісне туды і дядька антос цісне прыйшоў суседзяў з меры вокам і да сцяны прыпёрся бокам. Сядай мой мілы мой хорошы, бо за пастой не плацяць грошы, сказаў сярмяжнік дабрадушна. На лаўку дядзька сеў паслушна ўздыхнуў, падзякаваў суседу, ужо пажылому чуць не дзеду. Пайшлі пытаць адзін другога, хто ён адкуль сяла якога, губерні воласці павету, Прыехаў я сюды з-за свету з-пад самых столбцаў. Чулі, можа, Не, не здаралася небожа, А самі скульвы, Я з-пад ліды, сяла вялікія дзяміды. Ён грышкам верасам назваўся і яшчэ саўчора затрымаўся пустая справа ты і тую не давядзеш ты да ладу гадоў са два яе вяду як тут не ладжу не мяркую Эх милы мой ты за панамі няма прадыху хто з грашамі і мажа збоку той і едзе так вось і робіцца а суседзям. Ён знаў чыноўніцкія сеці. Нядарма ж соваўся па свеце, зямлі шукаючыся сябрамі і добра знаўся з пісарамі. Вам трэба з банка разрашэнне. Пішеце, мілы мой прашэнне, калі хочаце параю, Пісар чука такога знаю, што вам прашэнней каза злоты, напіша з мілаю ахвотай. Ох, калі ласка, пані Вера, скажу вам дзякую яшчэ раз, бо покі сам чаго даб'ешся, то і жыцця свайго зрачэся. Ну, то хадзі, Встаюць, выходзяць і па панах вачамі водзяць і каля століка пустога там не было цяпер нікога, апроч бутэлечкі чарніла з шырокім донечкам без рыла, Сябры спыніліся маўкліва. Вам што? пыта іх пачціва сам пісарчук. Ён стараваты росту нізкага кашлаты і вынік ён перад сябрамі, як тая порхаўка часамі пад цёплым дожджыку з зямлі. А вось э, <laughs> да вас якраз прыйшлі. Тут дядька ўперад выступае просьбу ціха выкладае пастойце ж трошки пачакайце а вось вам крэселца сядайте стола ён выняў ліст паперу і всю пісарскую манеру ён перад дядзькам выяўляе з-за вуха ручку выцягае рукою водзіць нібы піша і трэ свой лоб ды носам чмыша паразважаўшы для прыкрасы пайшоў выводзіць выкрунтасы а Уважна дядька пазірае, у жмені злот давно трымае. Ну вось прашэнне і готова прашэнне рэхт ну одно слово вы можа граматны э, часамі а так э, распішемся і самі і дядька пальцы разгібае бярэ ён ручку і мачае ды граблі пальцы як чужыя а ці як калочкі дзервяныя пяро трымаюць бокам крыва і водзяць ручку баязліва. І покі дядька распісаўся, на лбе буйны пот паказаўся. Бы дядька летняю парою прайшоў па купінах з касою. Цяпер ідзіце ў тыя дзверы зрабіць адметку на паперы, ківае пісар галавою, і дядька дробнаю ступою подходзіць к дзверам адчыняе прашэнню скрутачку трымае а там за доўгімі столамі ў стол уткнуўшыся насамі сядзяць песцы як гною кучки скрипяць их пёрцы ходзяць ручки трашчаць як конікі насення ці тыя шашалі ў палене заняты кожны сваім делом у ступіў наш дядька кроккам смелым ідзе к сталу, што быў пабліжай да барады з чырвона-рыжай і перад тою барадою схіліўся нізка галавою. Чыноўнік буркнуў што сярдзіта, як той я прок каля карыта, але прашэнне ён прымае. Насупіў бровы і чытае: « Ідзі ў той стол налево трэці махнуў чыноўнік барадою як саламянаю мятлою адкуль яны бяруцца чэрці прамармытаў руды пісака Пайшоў наш дядзька небарака на стол паказаны трапляе ды зноў там галаву скланяе перад новым палупанкам стаіць прыгнуўся абаранкам. Чыновнік толькі лыпнуў вокам і павярнуўся к дядзьку бокам, дыводзіць пёркам по бумазе. Ужо такі Ужо такі пачот сярмязе. Стаіць наш дядзька не адходзіць. Ну што ж, Няхай пяром паводзіць, Не на дажджы я часу маю, не пан'я, трохі пачакаю, Чыноўнік лыпнуў зноў вачыма, як бы на цёшчу ці айчыма зноў паперы ён уткнуўся. А дядька наш не зварухнуўся. Злаваць чыноўнік пачынае, што дядька вытрыманасць мае. Чыноўнік злосны не стрымаўся. Табе чаго тут? запытаўся сярдзіты, поўны нецярпення, «Э, наконт зямлі. Вось і прашэнне гаворыць дядзька так салодка, як толькі можна, ты каротка, яго чыноўнік злы спыняе няважна справа пачакае. Прыйдзі сюды праз тры гадзіны. Уздыхнул Антося той навін. Ось дзе выжыга, ось беззун, бадай цябе забіў пярун. Чакай добра ты ад хамулы, няхай табе дасць Бог тры скулы. Няхай цябе водзяць шляпога, як водзіш ты за нос другого. І як не кляў ён гэту п'яўку, ды мусіў даць рубля за спраўку.